บุ๊กทู เจ็ดสิบเจ็ด bảy mươi bảy bảy mươi bảy เหตุผลบางประการสาม biện hộ cái gì ba biện hộ cái gì phần ba ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Tôi phải giảm cân. Tôi phải giảm cân. ดิฉันไม่ทาน เพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ tại sao bạn không uống bia tại sao bạn không uống bia ดิฉันต้องขับรถค่ะ tôi còn phải đi nữa tôi còn phải đi nữa ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ tôi không uống bởi vì tôi còn phải đi nữa tôi không uống bởi vì tôi còn phải đi nữa ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ tại sao bạn không uống cà phê tại sao bạn không uống cà phê มันเย็นแล้วค่ะ nó lạnh nó lạnh ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ tôi không uống bởi vì nó lạnh tôi không uống bởi vì nó lạnh ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ tại sao bạn không uống trà tại sao bạn không uống trà ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ tôi không có đường tôi không có đường ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ tôi không uống bởi vì tôi không có đường tôi không uống bởi vì tôi không có đường. Tại ทำไมค n ณไม่ทา n súp? Tại sao bạn không ăn súp? Tại sao bạn không ăn súp? Đi c h น n ม่ได้สั่งค่ Tôi đã không gọi món đó. Tôi đã không gọi món đó. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ tại sao bạn không ăn thịt tại sao bạn không ăn thịt ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ tôi là người ăn chay tôi là người ăn chay ดิฉันไม่ทานเนื้อ เพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay